Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rīta pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Kristus ir augšām cielīs, patīts augšām cielīs. Kā ik ceturtdien, ja tā ir šodien, kopā ar jums ir prīsteris Mortenš un jūs klausitēs Dīnes katehēzi tīšajā ēterā. Šodien šajā lieldienu laikā parunosim par Jēzus augšam celšanos un parunosim kopies Jēzus numura par mums un kāds to ir dīva pestējušanas plānsa. Protams, šis lieldienu laiks mums raksturējās ar to, ka vajag pošim gorīgi augšam celtīs un divi no baznēcas baušļi mūs aicinoja šajā laikā, lai mēs vismaz vienu reizi godā izsildzētu savus grākus un cilvēkus, kurš mīļoja dīvu, vēlējās vienmēr būt kūpā ar jū, to piec, vienmēr ir jocenšās, uh, bīži īt pie gondurēšanas sakramentu gorēgi augšam celtīs. Un vēl viens no nu baznēcas baušļiem, ceturtais baznēcas bauslis aicināja tev bilsvus mūs lieldenu laikā pīmt vissvātoku sakramentu. Un ņemot daļēbu svātajā misē, ejam mēs pie dīva golda, uh, un pieņemamu svātoklu sakramentu, jeb evharistiju, pošu Jēzu Kristu maizes un veinas zemes. Un, kā dzirdējam arī šūrēt evangēlijā, Jēzus grib būt kopā ar mums, ar katru no mums, lai palīdzētu mums kļūt labākiem. Uh, un uh, kopiec to Jēzus numura par mums, un līdz ar Jēzus īnokšanu šajā pasaulē Dievs dovoja savai tautai, ebrejiem un arī visai cilvēcei jaunu un mūžēgu derēbu. Un šei derēba tika apzīmogot ar Jēzus upuri pie krista un ar jo augšam celšanu uz trešajā dīnā. Dievs ļoti, ļoti mūsus mīļoj. Izgribējums izglop mūžēgai dzēvei, kā losam Joņa evangēlijā, jo tīk ļoti divs mīļoja pasauli, kā izdeve savu vienpīdzimušo dālu, lai neviens, kas jam tic, napazustu, bet īgiltu mūžēgu dzēveibu. Tātad Jēzus kļuva Cilvēks, lai es varētu miet par mums, samīrinot mūs ar sevi un taidējādi atvērt mums ceļu uz dabasīm. Ja runājam par šo augšam celšanos, par Jēzus misiju, par plānu, tad svātais povuls rakstēja, ka grāks un nove īnoce pasaulē caur vīnu cilvēku odumu – un tāpat viens cilvēks Jēzus no to atbrīvoja. Par to mēs varam atrast viestulē Rūmīši 5. nodaļā no 12. līdz 13. pantam. Pirmais oduma grāks skar visus, jo piecnocējus, kā īdzimtais grāks pakļautus novē. Jēzus ar savu atnokšanu ar savu misiju, ar savu darbību, tu izmainēja. Jis atdeve savu dzīvību kā izpirkuma muksu par daudziem. Mateja evaņģēlijas 20. nūdaļa 28. pants, tātad par daudziem grāku pīdūšanai. Uz krusta jis paēma visu cilvēku grākus un to brēža pagotnis un nokūtnis – skaitot šudien, mēs varam pordomot un ir runa arī par mūsu grākiem un rezultātā, ka teikam kristēti, mēs tūpam attērēti no īdzamto grāka un no visiem grākiem, ko personiski esam izdarējuši līdz kristēpai. Un tādā veidā mēs sokam veidam savu satīcēbas ar dīvu, ka jo bērni caur Jēzu no nu bultas lupus. Un todēļ arī bazneica šajā lieldienu laikā aicinoja katru bazneicas pīderēgu, katru kristīti, katru katoļi, tātad vis mūsu reizi attīt uz baznēcu, izsildzēt grākus un vismos reizi lieldienu laikā pieņemt visvātoko sakramentu. Un, protams, šis, man liekas, šie bausļi adresāti visslinkokajiem cilvēkiem, bet es ceru, ka mēs cenšamies vairokas reizes ik mēnesi izliekt ar dīvo līdz cilvēkiem un bīži arī pieņemt Jēzu svātos misis upurī. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Skanēt ar Dīnes katehēze, kopā ar jums ir prīsteris Mortenš, un turpinājam to lok šos ceturtdienas pordomas. Ebreja izsaglopšanos, nu jo apspīdiem Ēģiptē kolpoja – Tikai aplīcinojums jū derībā ir dīvu. Un tūmār cilvēki ar saviem grākiem bīži lauze šo derēbu. Saskaņā ar vecū derēbu pastāvīgi tik atkortāta upara nešana dīvam par izdarētajiem grākiem. Tātad ebreju viestuļā desmitajā nodaļā par to mēs varam losot, bet caur Jēzus no vipī Krista spēkā stojās jaunas un mūžēgos derības starp dīvu un cilvēku. Jēzus pats bija pilnīgais un beidzamais upuris, bet, protams, jis bija arī daudz vairāk par to. Nivīnam nav lelokas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvēbu par draugiem. Jēzus upuris pie Krista – veikts mīlestībā, ir un atticamo dovana mums un dīvam. Caur to Jēzus mūsu vordā noslēdza jaunu derēbu ar dīvu, derēbu, kuru mēs nekad nevaram laust. Un pazateicoties Jēzus upuri, mēs teikam atbrēvoti no grāka nostas, caur kristēbu varam kļūt par dīva bārniem. Un šeit mēs redzam par divom, varētu sacēt, pasaulēm jauno derība un veco derība dzīve pirms Kristus augšam celšanos un piec augšam celšanos. Nebes iemesla svātais Joņs Kristeitojs runoja par Jēzu kā par dīva jāru, kas nes pasaules grākus. Pravītis Isais bija teicis – ka kungs visu mūsu ļaunprotēbu uzliek uz sova kolpa placiem. Tāpat, kā šis kolps, Jēzus kļuva kā jārs, ko vadus nūkaus šanu, un Euharistijas sviniešanas laikā svātos misis upuris teik savīnots ar Jēzus upuri uz Krista. Uz Krista Jēzus atļove sevi salaust mūsu lobā un lai tu attaisnotu prīsteres mises laikā lauž hosti. Un šajā breidē, šajā breidī svātajā misē mēs sokam dīva jārs, kas nes pasaules grākus, apsažāloja par mums. Un Jēzus patīsi ir apsažālojis par mums, kad mūsu grāki ir pīdūti, mums ir lemts dzēvot ar jū mūžēgi. Un, protams, te varam domāt, kāds tot ir dīva pestējušanas plāns. Un zinām, ka divs jau kopš īsokuma ir bijis īstostēts, īsaistēts ar cilvēci un mīļojot mūs, taču zinot, ka mēs noraidēsim jo mīlestību un nosašķirsimies no nu jo bet Dievs īplānoja mūsu glopšanu, un šo plānu mēs varam atrast arī svātajos rakstos. Taitot veco derēba sokās ar radējušanu un krišanu pēc noasa plīvdim, tas galvenokārt nu ir saistīts ar ebreju tautu, izrēlīšiem un ar Izraēļas tautas rašanos, šo tautu no nu visām zemes tautom izredzēja pats Dievs, lai pīpildētu īpašu mierki. Dievs apzēmugoja savu izvēli attīceībā uz izrēlīšiem caur derēbu, kas ir ne tik daudz lēgums, bet gan dreizo gorēgo laulēba, kurā Dievs mīļo savu tautu un rīpiesīs par to, kas arī notiktu, un arī tauta mīļos jū. Šeit Derība atskanēja sokūtnieji, kad tika noslēgta ar Abrahamu, un derība tika pēc tam atjaunota, izvadot tautu no Iegiptis. Tomēr tauta lauze savu uzticēbu dīvam, kā mēs lasām svētājos rakstūs, un to te nūsavirsēs, nu jo, lai pīlīgtu citus dīvus, un darīja visu, kas viņtai patika, un taidējādi nunoca visai nūžālojamā stovūkli un cīšanos. Dīvs pīdev Izrēlim un atjaunoja savu derēbu dūdut mūzum desmit baušļus, kas bija īkalti divos akmens ploksnēs – Porējos vecos derības daļas stosta par to, ka dīva tauta turpinoja grākot pret jū, kaitējot gan sev, gan citiem, un ka ikreiz divs tai pīdeva un atjaunoja savu derību ar to. Ikreiz, kad dīva tauta nosaviešās, nu jo divs mudinoja pravīšus, lai tījo vordā uzrunotu tautu un vastutu atpakaļ pie dīva – Pravīši teica cilvēkiem, ka dīvam attīcībā uz tim ir liels plāns. Jis vēlējās globt ne tikai jūs, bet ar jūs starpnīcību arī visas pasaules tautis. Lielo daļa vecos derēbas, kā mēs zinām, ir veltētas pravīšiem, caur kuriem Dievs sagatavoja cilvēkus visnūzēmogai globšanas plāna daļai. Tātad Jezu, mūsu globēja atnokšanai. Es atnese pestēšanu no grākiem un palīkušu laimi. Kad laiks bija pīsapildējis, Jēzus noce pasaulē un Dīvs siltēju savu piedēju pravīti, Joni kristētoju, lai sagatavotu ļaudis, ka tī pīmtu Jēzu kā savu ilgi gaidēju globēju – Protams, mēs evangelijos losam, ka daži Jēzu pat īsi pieejami, bet daudz zinā, un tomēr dīva glopšanas plāns turpinojā pīza pildētīs. Un tai, ka Jēzu noraidēja, jo tautas vodūņi tika notīsots uz novi, un tīši šei novis sūda izpilde kļuva par lēdzekli, caur kuru visa pasaule varēja tikt izglota. Un tādā veidā, Jēzus noslēdza derību ar divu mūsu labā, derību, kura vairs nevar tik lausta cilvēku grāku dieļ. Un, ja runājam par šo dīva pestējušanas plānu, tad mēs zinām, ka pēc augšam celšanos Jēzus siltēja savus apustuļus izplatēt lobu viesti par jo novien augšam celšanos, lai sasniegtu visas zemes tautas – Sokumā izaskatējās, ka šai misē ir lemta neveiksmē, jo apustuļu svojoja jūpošo ļaudis, lai kur tī dūtos, un šajā lieldienu laikā it sevišķi mēs varam sekot līdz apustuļu darbu gromotai par pirmajiem mēnešiem, pirmajiem godiem pēc Jēzus augšām celšanos. Tā tad Dievs dovoja spēku, es iedvesmoju apustuļus izplast, izplatīt evangēliju pogonim, taitot ne jūdim, un baznēcas misionāru dedzēba ir turpinojums cauri visiem laikiem un rezultātā senā pagotnē izteiktais prabītojums ir pīsapildējis. Dīva glopšanas pīdovojums izaplatējis pa visu zemi. Un mēs katrs šajā lieldienu laikā – cenšamies patīsi izprast Dīva plānu pasaulē pestēšanas viestara un varētu sacēt arī mūsu kotra dzīvē. No bažām un brīvībā no meliem, patiesība no nāves, dzīvībā veid mani pestītāji. No važām brīvībā no meliem, patiesība no nāves, dzīvībā veid mani pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. Es esmu brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj, no važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, ved mani pestītāj. No važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, ved mani pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Dargo klausītāji! Vissvarīgākais brīdis radio Marija programmā ir svētā mise. Visas kristīgās dzīves avots un virsotne. Neskaitāmiem klausītājiem šis ir vienīgais iespējamais līdzdalības veids svētajā misē. Tiešraides ēterā nodrošina brīvprātīgie, kuri šādi kalpo dievam un tuvākajiem, tātad tev. Dārgo klausītāji, Šobrīd saskaramies ar īpašām grūtībām saglabāt mises tiešraides visos līdzinējos raidlaikos, jo trūkst brīvprātīgo. Lielā noslodze šobrīd pārsniedz arī rādījuma arī darbinieku iespējas nodrošināt visus ētera laikus. Ja tev nav svešs darbs ar datoru, klausītājiem ir ļoti vajadzīgs tavs atbalsts. Ar kalpošana tikai vienu reizi divās nedēļās būtu liels ieguldījums mises raidlaiku nodrošināšanā, it īpaši svētdienās. Radio Marija komanda ar prieku parūpēsies par tavu apmācību. Piesakies par brīvprātīgo, raksti e-pastu uz info at rml.clv. Ļausim svētajai misijai aizsniegt tos, kam tas ir visvairāk vajadzīgs Eterā skana Dīnes katehēze, kopā ar jums ir prīsteris Mortiņš. Jā, brīvprotīgi mums ir vajadzīgi, ir vajadzīgi labi cilvēki, kas veltētu laiku kolpojumam šeit Rādio Marija, it sevišķi kolpojumam pie svētos misijas translācijas, Un, protams, katrs darbs, katrs atbalsts mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un personīgi arī es pasateicos jums visiem par jūsu atbalstu, par jūsu zīdojumiem, lai rādio Marija varētu skanēt visā Latvijā. Bet turpinojam to, ka par lieldinu laiku, par dīva, plo, dīva plānu, par Jēzus augšam celšanos un arī par Jēzus miešanu pie kristā un naskaitēmi cilvēki uzdot jautājumu, ko pēc Jēzum bija jomiest tik šausmīgā novē. Un viens ir skaidrs, ka būdams cilvēks cīšanas un kristā novi Jēzus gaidēja ar sopēm un satraukumu, izpat liudza dīvu naļaut tam notiktu. Un liukšana Gietsemenes dārza, dorzā Jēzus teica, tavs, ja tu gribi, paiem šo bikeri no manis, cevišķi šo dialogu ar dabasu tavu mēs varam atrast Lūkas evangēlijā 22. nodaļā un jautājums palīk un pordūmus, vai izšaubējās, ka būs pīteikami stipris, lai panastu šos naciļviecīgos cīšanas. Var būt, bet tā kā es biju gotovs cīst paklausībā tāvam un mīlestībā pret mums izpīpilda, tomēr ni mums, bet tovs prots, lai noteik, un Jēzus devēs novē Un bieži vien šis Jēzus izteikums eh, mums arī ir ļoti svarīgs. Lūkšanā mēs varam ielikt Dievs nav muna, bet tova vaļa, lai noteik. Svētī rakstī soka, taidā veidā Jēzus īgiva mūsu grāku pīdūšanu un izgloba mūsu no novis. Un mēs varētu jautot poši sev, vai Dievs, kas ir visvarens, visuvarīgs, varēja mūs izpirkt citādā veidā. Mēs nezinām atbildi, bet Jēzus lūkšana Gēdzemetis dorzā līg dūmot, ka atbilde ir nā. Un nevis topēc, ka Dievs būtu īrūbežots, bet topēc, ka bija vajadzīgs piļnieks upuris, lai samīrinotu Dievu, un grieceigu cilvēku, topiec Dīvs pats snīdze šo pilneigu upuri pats sevi. Mm, varētu sacēt, ka ebreju reliģiskī līderi to uztvēra kā aizvainojumu Dīvam, ja zaimošanu, proti to, ka Jēzus uzskatēja, ka izpīdot grākus un sauc sevi par Dīva dālu – Tas arī bija iemesls, kodēļ īpīprasēja Jēzus novi. Un ar augšam celšanos Dīvs parodēja, ka Jēzus patīsi ir jo dāls, kurš patīsi spēja pīdūt grākus un pīšķirt mūžēgu dzēvēbu. Dīva vienpīdzimušo dāla slepkavēba ir vissmogokais grāks, kū vien varētu īsadūmotīs – bet Jēzus pīdevarē tiem, kas to paveica, kad losam Lūkas evangēlijā 23. nūdaļā, un taidā veidā pīrodēja, kā naikstē tāds grāks, kas būtu tik liels, ka divs to nevarētu pīdūt. Kā tu mīli manu sirdī, tā kā tu mīli mani un dzirdi. Kristu atbrīvot skrienu pie tevis tās, lūdzu šķīstī mani un dzirdī. Kā tu mīli manu sirdī, tas, kā tu mīli. tu atbrīvot skrienu pie tevis, tas lūdzu šķīstī mani un dzirdī ar savu. droši eju, lai droši eju, lai droši eju. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausīties dienas katehēze, pulkstenī roda 9 un 33 minūtes, kūpā kā ik ceturtdien ar jums ir prīsteris Mortenša. Šajā lieldienu laikā mēs pordūmojam, kāds ir dīva pestēšanas plāns, ko pēc Jēzus numura pie Krista, ko pēc augšam celēs un turpinām toļokšos pordumus un svātais Pīters teica, ka Jēzus ar brīvt, ka ar Jēzus brīvcē mēs esam dzīdinoti. Tādā veidā Jēzus saveda kūpā dīvu ar cilvēku. Upuri uz krusta var uzlūkot kā atbildi, ko Jēzus sniedza dīvam cilvēcis vordā. Savukārt augšam celšanos ir dīva atbilde cilvēcei. Pīcis svētos brīvcis Jēzus rūkos, kojos un sonā ir mūsu pestējušanas zeme. Topiec pīmāram, kaut veiskups eh, vietēji, oltori ar hrizmas seļu, pirms tam uh, tiek lītots. Pirmo reizi Isa porkrusta oltara virsmu pīcis reizes un tādā veidā atsasaucūtīs uz Kristus pīcom brīvcēm un tāpat olturis vaidā ar hizma seļu, ja pīzīšu. Smagākos Jēzus cīšanas izraisīja nevis jo fiziski īvainojumi, bet gan pamesteiba un atraidējums, ko izpīdzēvoja bildams uz Krista. Lai arī izbēja divs savā cilvēciskumā, Jēzus jūtos dīva pamasts. Tas ir tīšām tas, ko mēs pīdzējojam savu grāku dēļ, ja nāsam pieamuši pīdūšanu kūsnīts Kristus upuris varētu sacēt, ka Jēzus mūsu vītā sacēja, mums divs, mums divs kopiec, tu mani esi atstojis. Marka evangēlija 15. nodaļā varam lasēt. Pats bildams bez vainas mūsu dēļ Jēzus kļuva par grāku. Bija runa par mūsu grākiem un sūdu par tīm izcīte uz Krista – Līdz pat pēdējām brēžam Jēzus palika uzticīgs Dīvam, un ar savu pēdēju elpas vilcīņu teica, taustovos rūkos es atdūdu savu goru. Pīdovojot savu mīlestību Dīvam mūsu vītā izpaderēja īspējumu mūsu izlēgumu ar Dīvu. Mūsu vordā Jēzus noslēdza jaunu derēbu ar savu tavu, un šeit derība pastovēs mūžīgi. Un par šo derību mēs varam lasēt pie apustuļa povula viestuļa ebrejim 9. nūdaļā. Taitot cīšūt un mierstūt mūsu vītā, Jēzus ir samīrinojis mūs ar dīvu, jis iznīcinoja grāku, lai mēs varētu dzēvot mūžēgi. Un, protams, šajā Lieldienu laikā mēs to veco cilvēku nogierbjam nūst, ietierpjamies jaunajā cilvēkā un cenšamies goreigi augšām celtīs. atvērtas durvis tībēji tu. Pa atvērtu lūgu tu vierīs tībēju es. Paspīru sūli leidzānai tībēji tu. Izkoji saulī un smaidīji tībēju es. Neviens nezinos, gaidus ceļus, ko es ir siršu vīnotojs. Vairs nav jo vaicoj, vairs nav jo burjoji, tībūsi mēs. Klausīs tu dzīsmu porkalnim, skan tībūsi mēs. Saki to vārdu divs dzirdies, ka tībūsi mēs. Arī, ja klausiesi zinošu, tībūsi mēs. Neviens nesinos kādus ceļus gojas, ir siržu vienotojas. Vairs nav jo vai las zinos, gaidus cīļus, ko es ir sirds vīnu. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Skanēt ir Dīnas katehēze, noslēdzošo daļa, un pordumošos lītas droši kā arī jums no protā jautājums, vai Jēzus patīsi bija Dīva dals un vai patīsi bija cilvēks, skaitot ir ar Jēzus cilvēks dobu, dievišku dobu un cilvēcisku dobu. Un vēl pirms Jēzus atnokšanas ebreji jau bija runojuši par dažādojom īpašajom personom, kā par dīva dālim. Rokstūs Izrēlis teiks saukts par dīvu pirmdzimto dālu izceļošanas gromotā 4. nodaļā varam lasēt – Arī kieniņus dažkort sauca par dīva dālim. Otrais psalms ir sevišķi, tur atrūdam dažaidus, dažaidas dūmas. Tūmār, kod mēs saucam Jēzu par dīva dālu, tas nav tikai ar kultūru vai pagūdinojumu saistīts tituls. Attīcības starp Jēzu un tāvu atšķiras no mūsu attīcībām ar Dievu, jo pats Jēzus arī ir Dievs. Tums viens no Jēzus apustuliem, kas pazīstams arī kā naticīgais tums pasludinoja, saucot uz Jēzu mums kungs un mums divs, jo ņevangēlija 20. nodaļā. Divs pats sauca Jēzu par savu mīļotu dālu. Pīters pateica Jēzum, tu esi Kristus dzēvo dīva dāls. Un Jēzus to apstiprinoja – Daudzi, kas dzirdēja Jēzus sokam, ka jis ir dīva dāls, naticēja jam, tīpat gribēja nūmātot Jēzu ar akmeņiem, pormatūt jam zaimošanu, tu cilvēks bildams dori sevi par dīvu, jo evaņģēlija desmitais, desmito nūdaļa, un tī nekot nebūtu vīlējušies, jo nūmātot ar akmeņiem, ja iedzīns dīva dāls būtu tikai un vīnēki gūdojams tituls – Un šaidā veidā raksti apstiprino, ka Jēzus patīsi ir Dīvs. Ticeiba, ka Jēzus Kristus ir Dīva dāls, ir būtiskas kristīša identitātes kritērijas. Un nīkajas ticēbas aplīcinojumā mēs sokam par Jēzu. Patīzes Dīvs no nu patīsa Dīva dzimdinots, no radēts būtībā līdzīgs stāvam. Ja Jēzum šeit dīvišķo daba ir, un arī cilvēcisko, arī īstai pat, kā cilvēks jūta, bija emociju pilns, tāpat šos pošas visas e, vajadzības ikdīnes iešana, naktsmīras guļiešana, tāpat atcerūtīs arī to, ka Jēzus raudoja pie sava mīļo to drauga Lācaro kopā, Un um, daudzi apkot stovuši sacīja, liv, ka es jū mīļoj. Un šeit ir šos emocijas. Un, protams, šeit šos lītes mēs varam pordūmot, bet atceramies, ka lieldienu laiks ir tas laiks, kas uz lobok raksturoja Jēzus Kristus augšam celšanu šo notikumu un jūkai tu, kas ir par mums cītis, gojas nove augšam cielīs, lai mūsiem būtu tātad atvērti dabasi, lai būtu grāku pīdūšana un mūžēgo laime. Pārdomot šos lītes, gribu ar jums šodien atsavadētīs un teikt, ka lai jums jauka un skaistā šeit ceturtdīnā un teikamies jau nokamajā ceturtdīnā ar citu tēmatu šajā lieldienu laikā un visbeidzot, paldies jūsam par ka bijat šajā stundā. Paldies jūsam, ka jūs mūs atbalstat ar zīdojumu, ar lūgšanu un, protams, aicinājam arī jūs uz brīvprotēgu darbu šeit, Radio Marija. Lai Dievs jūs vietē sorgoju un voda, lai slavēts kungs Jēzus Kristus. Thank you. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!